بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين neka je neizmjerna hvala onome koji je sve stvorio, koji sve zna, koji sve održava i kojim ćemo se svi vratiti. Neka je salavat i selam na najdobranijeg od svih ljudi, svih poslanika, Allahu miljenika, posljednje Božih posljednika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, draga braćo i poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večeras imamo jednu temu koja je vrlo interesantna. Interesantna je zato što se čovjek razumski i prirodno treba da zapita o njoj a pogotovo interesantna zato što na našem jeziku do sad o ovoj temi nismo imali skoro ništa ili vrlo malo. A tema je Ešratu Sa'a, prednaci kijamitskog dana, tako se u islamskoj literaturi na arabskom jeziku naziva ova tema, Ešratu Sa'a, prednaci kijamitskog dana. Mada, ako mi dobro sagledamo ovu temu, onda bi mi komotno mogli reći i nazvati je budućnost ili budućnost islama ili važniji događaj, događaj koji će se desiti u budućnosti. Jer upravo to zahvata ova tema. Ova tema je vrlo opširna. Vrlo opširna. I kada smo dogovarali izlaganje na ovu temu, ja sam predložio da to bude u dva nastavka, jer u jednom je vrlo teško to obuhvatiti, barem one osnovne stvari kažem, vrlo je važna tema i zato se bojim da, kada bi u jednom kraćem predavanju to obuhvatili, da bi ostale mnoge stvari nedorečene. U svakom slučaju, kada govorimo o ovoj temi, trebamo da znamo jednu vrlo interesantnu stvar. Ja sam nalazio i, u, i u literaturi da se ljudi pitaju koliko je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam znao od budućnosti. Šta je njemu sve pokazano? Mi znamo da je njemu više puta pokazivano iz budućnosti šta će se desiti. Znamo, na primjer, jedne prilike da se probudio, da je bio e, znojan, da je bio usklanjen i da je uzviknuo venom lel arabi mene šerze kada je terve. Jer je teško arabima od zla koje se približilo. To je jedan moment, jedan detalj, takvi imamo hadisa više. U svakom slučaju, puno ima hadisa iz kojih se nepobitno potvrđuje da je Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem prikazivano šta će se desiti u budućnosti. Sad je samo pitanje koliko je njemu toga prikazano. Da li je, kao što neki kažu, njemu prikazan samo jedan dio onoga što će se desiti na dunjalu do smaka svijeta, ili je njemu možda prikazano sve što će se desiti do, do, do, do smaka svijeta. Ova je tema vrlo interesovala, pa sam e, čitavo, dosta literature o tome, mada uvijek se može više i uvijek je to malo u odnosu na ono što sve ima, ali neke Allah sa vam pomoći da se toga što više iščita i da se dođe do onoga što je hak i što je istina. Amin. Odgovor većine u Lemi u ovom pitanju jeste da je Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam prikazano sve što će se desiti do kijamskog dana. Većina u Lemi, dakle, smatra da tu nema dileme i da je to jasno na osnovu mnogih hadisa koji govore o tome. Dakle, da je jasno da je njemu sve prikazano šta će se desiti do kijametskog dana. Zato potvrda imamo više, u više hadisa i ostalog, jedan hadis koji možete naći u Rijadu Salahinu, a mi znamo da su tamo svi hadisi vjerodostojni, i to ovaj hadis je Mustafa Kun Alehi, dakle, e, i Bukhari i Muslim ga prenose, a mi znamo da nema nikakve sumnje u hadis koji makar Buharija prenosi, a pogotovo kad ga još i Buharija i Muslim prenosi. Znači, ovaj hadis koji prenosi Buharija i Muslim, u njemu stoji da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam jednog dana, ujutro nakon planjanja sabah namaza, popeo se na minber i govorio o ashabima o tome šta će se dešavati u budućnosti, šta je njemu prikazano. Ovaj davija koji prenosi taj hadis kaže govorio nam je ono što mi kažemo nadahnuto, govorio je bez prekida, govorio je ovaj, uživio se u tu temu, govorio je, kaže, neprestano sve do podne namaza. Kada je nastupilo vrijeme podne namaza, sišao je, klanjali su podne namaz, zatim je ustao i nastavio govoriti o tome šta će desiti u budućnosti, što je njemu prikazano. Govorio je, govorio sve do ikindije namaza. Nakon ikindije namaza, kad su planili kinu na opet se popio i opet je sa Mimbera govorio o budućnosti, šta će se, desa, šta će se dešavati ili o prednaci materijalnog dana, sve dok nije nastupio Akšam namaz. Onda je nakon Akšam, akšam namaza, smo se kaže, onda razišli. I onda dalje kaže ovaj ravija koji prenosi ovaj hadis, od nas je neko bio pametniji, Allah je nekom je dao veće mogućnosti da zapamti, pa je neko više od toga zapamtio, a neko je bio manje, manje sposobnosti, manje je toga zapamtio. Ko je šta? zapamtio to i prenosio. E sad zamislite samo jedno predavanje koje traje od zore ili od sabaha pa do akšama. Čitav dan, cijeli dan. Šta je on sve njima mogao reći šta je on njima sve mogao ispričati. To je samo jedan hadis koji nam govori o tome da je on znao i šta je znao i šta je govorio o tome šta će desiti u budućnosti. Znači, zaista je njemu puno toga pokazano, puno toga prikazano, ali vjerovatno da ni ashabi nisu mogli sve do u detalje te stvari zapamtiti, pa ono poslije ovi koji su e, prenosili do onih koji su opisivali da se sve zapiše, tako da tu vjerovatno ima stvari koje su ispuštene, ali ipak su oni pohvatali makar one najvažnije stvari. Oni najvažnije stvari i zato je nama bitno da mi možemo zaključiti ono najvažnije što će dešavati na osnovu tih vjerozostavnih hadisa. Naime, kada govorimo o budućnosti općenito ili o budućnosti islama, svejedno, ili kada govorimo o sredzacima svaka svijeta, mi treba da znamo da kao vjernici muslimani možemo osklanjati se i možemo vjerovati po tom pitanju samo Kur'anu, ono što je Kur'an o tome rekao, i hadisima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Možemo i vjerovati i onome što je što je ulema na osnovu ta dva izvora zaključila, izvora kao zaključak, ali to su u osnovi samo ova dva izvora. Jer mi znamo da što se tiče budućnosti kod naroda postoji, kod raznih naroda postoji razni običaj i kako se sve budućnost saznaje, između ostalog vratanjem, vraćanjem, proricanjem, gledanjem u tržane, u grav, u ovo, u ono, raznim stvarima koje su sve po islamu haram. I u to nema nikakve dileme. Dakle, normalno je da čovjeka interesuje šta će se desiti u budućnosti. To je sasvim normalno. Sasvim normalno kao što nas interesuje šta se desilo u prošlosti, kao što nas interesuje i ko smo mi, i šta smo, i kud ćemo, i kako ćemo završiti, šta će sa nama biti i tako dalje. To su normalna ljudska pitanja i normalno je da se čovjek interesuje tim stvarima, ali bitno je navesti da mi kao muslimani vjerujemo ovim e, eh, dvijema izvorima. Ova dva izvora uzimamo kao dokaz a što nije u ova dva izvora, mi se na to ne možemo osloniti. Može neko uzeti onako, pa radi toga da sazna šta kažu kršćani, recimo o tome šta su šta kažu jevreji, šta kaže neki poznati proricatelj kao što ima, kakvi, recimo, no stradamo svi znate o da su i filmovi snimali u njegovim proročanstvima, ali ne da čovjek i e, tako nešto povjeri, nego da čovjek zna šta se dešava i da može oporoći to i reći, o vidite, naš Kur'an ili naš hadis kaže ovako, a on, ano, on kaže onako, prema tome to sigurno nije tačno, a tačno je ovo što kaže Kur'an ili što kaže naš hadis. Dakle, izvor uzimamo Kur'an i hadis. I u Kur'anu se govori o nekim predznanjima smaka svijeta, između ostalo govori se o tome kako će e, zvijezde popadati, kako će sunce sjaj izgubiti, kako će sunce sa zapada e, se pojaviti, govori o Đuđu, govori o Darbetul Ard, o, o životinji iz zemlje koja će govoriti ljudima i tako dalje. Dakle, ima više tih stvari koje, o kojima govori Kur'an, ali ipak puno više govori Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kroz svoje hadise. Zato ćemo mi u ovoj temi se većinom oslanjati na hadise, bit će i ajeta, ali e, pošto su hadisi detaljni i u njima se mnogo toga navodi što nema u ajetima, onda ćemo se više oslanjati na hadise kada je ulema govorila i pisala o preznacima smaka svijeta ili o budućnosti, budućnosti islama, ona je te predznake dijelila uglavnom na dva dijela. Pa su rekli da imamo ešratu sa'a el-sugra i ešratu sa'a el-kubra. Male predznake smaka svijeta i velike predznake smaka svijeta. Mi do prije godinu i pol dvije nismo imali jednu kompletnu knjigu ni o jednima od ova dva predznaka svaka svijeta, ni o velikim, ni o malim, ali eto, hvala Bogu, e, prije možda godinu i pol, ne znam tačno koliko, pojavila se ona knjiga od doktora Fuada Sjedića, mali predznaci Kijametskog dana, mali predznaci sudnjeg dana, ne znam tačno kako zove, ali to je uglavnom smisao. Tu knjigu preporučujem svakome da je nađe i da je pročita jer je vrlo interesantna i ona je temeljena na osnovu Kur'ana, na osnovu Hadisa i ona nam dosta toga može kazati i dosta nam može pomoći. Zato što to imamo na našem jeziku, nije mi namjera da puno govorim o tim malim preznacima smaka svijeta, nego ću se više uh, okrenuti i više ću govoriti ako mogla o velikim preznacima smaka svijeta, pošto na našem jeziku nemamo još ni jednu kompletnu knjigu koja o tome govori. Mada, ovo je lijepa vijest, čujem da već doktor Pula e, Cedić radi i na toj knjizi. Jer dok je završio onu knjigu, mi smo mu ovdje savjetovali da napiše i ovu knjigu. Vrlo je interesantno da mi znamo tačno e, šta nam Islam nudi po tom pitanju i u šta mi moramo vjerovati kao muslimani, jer kod nas se poprilično toga iskrivilo po ovom pitanju, i <clears throat> raširila su nekako uvjerenja koja nisu tačna i koja nemaju osnova ni u ajetima ni u hadisima. Prvo, zbog toga je dakle, potrebno da se tako nešto objavi, a drugo, zato što to čovjeka prirodno interesi i što trebamo da znamo po tim stvarima. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je govorio detaljno o mnogim stvarima. Sad ćemo ovdje iz ove jedne knjige, jednog čitaba, koji se zove Ešratu Sa'a, predznaci smaka svijeta, od Jusufa ibn Abdullaha ibn Jusufa al-Wabila, samo navesti neke predznake koje je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam naveo, Nemo, o, ovaj, nećemo sve da ne bismo odvojili, ali samo neke koji su mi posebno bili interesantni, a koje ovaj naš autor ubraja u male predznake smaka svijeta. Kao prvo, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je govorio i predvidio Fethu Bejtil Maqdis, da će se osvojiti Jerusalim. I mi znamo da je on osvojen, zna se kad je i kako je osvojen i tako dalje. A za sve ono što pročitamo, ovo ja čitam samo sadržaje naslove, a za sve što pročitamo imamo ovamo dalile, dokaze u, u onim hadisima, tako da se to može potvrditi, ali kažem, nemamo potrebe ići u te detalje, pošto imamo ovu knjigu od doktora Fuga Sjedića. Zatim, ovu pitanje pojava fitne, dakle iskušenja, pojava nemorala, pojava tih teških stanja. Zatim, maktalo Osman ibn Affan radijallahu anhu. Vrlo interesantno da je Muhammed sallallahu alaihi sallam predvidio i da će treći halifa Osman radijallahu anhu biti ubijen. I to ima u redostanim hadisima i u to nema nikakve sumnje i znamo kako je kao šehid poginuo. Zatim, Neuqijatul Džemel, bitka na devi, poznata bitka na devi u historiji, u historiji islama. Zatim, na uqijatu sifin, bitka na sifinu. Svakoga muslimana koji čita o bitci na sifinu, će sigurno srce zaboljati kad vidi on tamo kako je to bila žestoka bitka i kako je u toj bitci najmenje 60.000 muslimana pomoći. A po nekima čak i 80.000. To je izuzetno bolna i teška bitka među ashabima se desila, ali poginulo je toliki broj ashaba u toj bitci. Vrlo je važno i poznavati te stvari, ovim i pozivam one koji nemaju dovoljno znanja o tome da, da pročitaju, da iščitaju o tome, jer ima i na našem jeziku, hvala Bogu, da pročitaju o tome, ali budući je to jako važan događaj, Mohamed sallallahu alaihi sallam ga nije mogao zaobići i onda je najavio i rekao da se desi i on se desio, znamo kako se desio. Gohul Halalić, pojava Haridžija, pojava Hadidžija je vrlo važan e, događaj i mnogo je štete na njo muslimanima u historiji Islama, ali to je pred zasebna tema. Zatim, fitnetu kaul bi halte Kur'ani. Čak i ovo, zaista me je nenadno kad sam vidio da je Muhammed sallallahu alaihi sallam i o tome govorio da će se pojaviti grupa ljudi koja će govoriti da je Kur'an stvoren i koje je Akajet izučavao, poznata mu je ta nasela, zna kako su mu atezilije se pojavile, kako su tvrdile da je Kur'an stvoren, a mi znamo da je Ehle Sunnet od džemaat na stanovištu da Kur'an kao ga riječ nije stvoren, on ne može biti stvoren, mogu biti stvoreni harfovi knjiga, ali kao riječ Božja Kur'an nije stvoren i da su mnogi alimi bili uh, u velikim problemima i iskušenjima, između ostalog Ahmed bin Hanbal, da je godinama i godinama bio u zatvor zbog toga i tako dalje. Zatim, govoru Mudda'i en Nubuwe, pojava onih koji tvrde poslanstvo, koji tvrde da su Boži poslanici. E, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je o tom je govorio više hadisa i mi znamo da je bilo onih još u njegovo vrijeme pa i do dana današnjeg oni koji tvrde da su da su božji poslanici. Između ostalog čuo sam i na prostorima Bosne da ima temu to jedan koji, koji tvrdi da je Božji poslanik i da dolazi objava. A znamo prošlog stoljeća da je Mirza Gulam Ahmed se proglasio ovaj, Božim poslanikom i nam dolazi objava i ovo ono, i od, od njega imamo Kadijanje i Ahmedije koje u problem problema stavljaju muslimanima u svijetu intišar al-amn, e, doslovno proširivanje sigurnosti ili, ili e, vrijeme u kojem će sigurno zavladati na većim prostorima. O tom je znamo iz više hadisa. Zatim, intišar al-zina, e, proširivanje ili naslovna pojava dinalka. A mi znamo kako je današnje vrijeme ovdje kod nas, da ne govorimo na zapadu po ovome pitanju. Zatim, intišar riba, pojava, masovna pojava kamati. Znamo isto tako da skoro čita svijet danas posluje kamatom i da su rijetki i rijetki. Zatim, zbog rukatom na sabidi, mrtebahi biha, ukrašavanje džamija i ponos tim nekakvim ukrasima. I ovo je zaista vrlo interesantno, vi možete vidjeti i zadnjih stoljeća, pa i danas ukrasa u te žiđe, a znamo da je za vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi sallam bilo drugačije, bilo obrnuto, da su džamije pravljene da budu funkcionalne i da one nisu šarane i da one nisu imale neke posebne ukrase kao što to danas imaju. Zatim takarubu zeman. Takarubu zeman doslovno približavanje vremena ili drugačije rečeno skraćivanje vremena. Zaista je vrlo interesantno navesti da je o tome i sam Muhammed sallallahu alaihi sallam govorio i o tome ima vjerodostavnih hadisa, a tu se otprilike kaže da će doći period da će godina trajati kao mjesec, mjesec trajati kao sedmina, kao e, sedmica, da će sedmica trajati kao dana, da će dan trajati kao sat. Tako kada je Muhammed sallallahu alaihi sallam i u to nema nikakve sumnje, a vedano za to ima još mnogi mesela i savremeni, ali da ne bismo dovoljili po ovom pitanju, idemo dalje. Zuhur ul fuhoš, lokatijat ul rahimi, osur ul živar. Svojava razratnosti, e, neodržavanje rodinskih veda i loši komšinski odnos. Zatim, vehavu salihin, odlazak dobrih ljudi. Zatim, vuhurul kasijat, al-arijat, pojava e, žena koje se nose kako ne treba, koje su razgoličene. Ehte havunu bit suneni, eleti razdrabe fihel islamu. E, omalovažavanje ili smatranje nebitnim pridržavanje nekih sunneta koje pravi od nas islam. I mi smo se dosti toga danas uprilično, tako da mnogi stvari kare, pa lako ćemo mi zato, daj meni ono nešto drugo, a zato ćemo mi lako. Zatim, kretatu nisa i okretatu ređali, e, pojava velikog broja žena, a malo broja ljudi. Mi znamo da već danas u svijetu ima više žena nego što ima ljudi. Međutim, po tom pitanju će se stanje još uzložnjavati i znamo po hadisu sigurno da će doći vrijeme kada će biti 50 žena na jednog muškarca. Ali to su vremena koja su pred nama i u koja nema sumnje da će doći. Ali to je vrijeme velikih ratova kada će mnogi muškarci ginuti i tako dalje. Zatim, kefretu meutil fežeti. Pojava mnogih iznenadnih smrti. I zaista, ako danas pogledate i naš život, a pogotovo život na zapadu, onda ćete vidjeti da masovno i mnogo ljudi umire od srčanih bolesti. Odjednom, zdrav čovjek je odjednom ga stresi i gotovo. Ili moždani udar, ili srčani udar, ili razliti udar, i to je ta iznenadna smrt koje prije nije bilo u tolikom brojem, nego je bilo puno manje. A vidite, interesantno da se u hadisima govori i o tim stvarima. Zatim, Audu Erdil Arbi Muruđan Wainhaven, vrlo interesantna stvar, ali kaže, zemlja Arapa, misli se na Arabijsko poluostrovo, će ponovno, kaže, biti zelena i ponovno će njome teći e, rijeke i, i, i izvori, izvori rijeke. Vrlo interesantno, mi znamo da je danas Arabijsko poluostrovo velikom većinom pustinja i to vrela pustinja, skoro bez života, ali nema sumnje, pošto je to rečeno u hadisu, da će ona da će to polotro ponovno zazelenjiti ako Bog da prije nego što dođe do kajanoskog dana. Zatim, Cetvoru Konstantinije, osvajanje Istanbula. Vrlo interesantno o hadisima kako se govori o osvajanju Istanbula i mi znamo da je Istanbul jednom već osvojen i znamo da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisima hvali onoga ko će osvojiti Istanbul i će u Ali isto tako znamo da će doći do ponovnog osvajanja Eh, Istanbula Fomora i o tome ćemo malo detaljnije govoriti poslije kad dođe, kad dođe red na to. A kad već govorimo o osvajanju Istanbula, trebamo znati da je Muhammed sallallahu alaihi sallam predvidio i da će biti osvojen Rim. I u to nema nikakve sumnje. I znam se kada su ashabi pitali Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, koji od ta dva grada će prije biti osvojen, on je rekao da će prije biti osvojen Konstanti, e, Konstantinopolj, odnosno Istanbul, i on je već osvojen, hvala Bogu, odavno, a Rim čeka svoj red, a on će biti u to nema Zatim, ba'atu rihi tajjibe le qabdi arvahi mu'minin. Slanje jednog blagog i ugodnog vjetra ili povjetarca, možemo reći, koji će uzeti blago i lijepo duše mu'mina, duše vjernika ali to je već pred sami smak svijeta i o tome ćemo još, ako Bog da, posebno govoriti. I još ovdje, što sam ja odabrao da, da, da ne vedemo od ovih malih preznaka, isti hralom vejtele haramu wa hedmul ka'be. Kaže, nepoštivanje ka'be i niti onoga harema oko nje i rušenje ka'be. Na pismo se navodi da se zbogodno da će ka'be biti srušena i u to nema dileme. To su one najinteresantnije stvari koje sam ja izdvojio iz E, mali preznaka, a kad smo njih ovako izložili, onda možemo vidjeti da e, oni nisu tačno vremenski smješteni gdje će koji biti, nego su samo ovako nabrojani. I zato ovako kako se nabrajaju, bez detaljnijeg izučavanja, nama mogu e, pričinjavati određene probleme. Mogu nam pričinjavati određene probleme zato što, evo recimo, rušenje Kiabe, kad će se ono desiti, kad će ono biti, mnogi mogu svojim razmišljanjem, a bez dobrog ove, iščitavanja ove literature, e, pogrešno zaključiti, pa da smjestiti u pogrešno vrijeme i onda da pogrešno shvati mnoge stvari. Zato je meritorna literatura koja o tome govori, prije svega, da je Kur'an, Hadis i ostalo što je naša ulema na tu temu pisala i na to se treba obratiti, ali smatram da će na mnogi ove stvari, ako Bog da nakon ovog dvodjelnog predavanja, biti jasnije na ovu temu. U svakom slučaju, Evo jednog hadisa koji govori o nekim preznacima svaka svijeta u originalu pa da ga čujemo i da vidimo kako je to imao običaj Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori. Hadis prenose Buharija i Muslim, znači u šefe kona e, nema nikakve sumnje u njegovu vjerodostojnost. Znate kovo stajatu hatta je tefavala nasu fil bunjani. Neće nastupiti smak svijeta, ljudi se ne budu natjecali u gradnji kuća. A mi znamo da smo mi to vrijeme već doživjeli. Da ako komšija napravi dvospratnu, a kod ovoga je dvospratna, on gleda kako će svoju struši da bi on napravio isto tako dvospratnu kao i na njegov, ili da bi makar malo nagrisio. Sad je podatno vrijeme, pa nemamo baš toga izraženo u, u tolikoj mjeri, ali imali smo i prije rata, inače u svijestu vlada, dakle da se ljudi takmiče ko će veću napraviti celu kuću, zgradu, objekat, ko će više imati, tako dalje. Vala te kogu sa'atu, hatta jaftati da fi'a tani azime tani. I neće ne stupiti smak svijeta dok ne, ne dođe do jednog velikog sukoba između dvije velike skupine muslimana. Je kuru bejnehuma maktele azime da Allahuma vahide. Među njima će doći do jakog sukoba, do velikog sukoba, a njihova vjera će biti ista. To je upravo kad ovako gledamo moj ovaj hadis jasno aludira na bitku na, na Sifinu, jer su ogrom, ogromne žrte tamo bili, bila i ulema upravo ovo tumači kao bitku na Sifinu. Ona je takvom sajatu hatta ljubbeda na ilmu i neće natupiti smak svijeta dok se ne podigne znanje. A mi znamo i drugi hadis da govori o tome kako se podiče znanje. O tekturu zilzalu i dok se ne, po, ne poveća broj potresa, potresa na zemlji. Ode ta kar bud zemanu i dok se ne približi ili ne skrati vrijeme, o čemu smo malo prije govorili. O tekturu fitan i dok se ne poveća broj iskušenja i problema na zemlji. U ekstrum herđu i dok se ne poveća broj ubijenika. Vrlo je interesantno, recimo, da mnogi nemuslimani naučnici tvrde kako ljudski rod ide stalno naprijed, kako se stalno poboljšava u raznim vidovima i na raznim poljima, Međutim, mi ako pogledamo mnoge stvari, možemo po mnogo čemu zaključiti da je stvar obrnuta. Da je stvar obrnuta jer nikada se više nije ubijalo nego što se ubijalo recimo u ovome 20. stoljeću. Nikada nisu bile tako dva velika rata kao što su bila u ovome 20. stoljeću. Pa i dan, danas, evo svako dnevno mi možemo čitati i slušati preko sestava informisanja da je ubijena jedna osoba, da je ubijene dvije osobe, da je čovjek nasunce uzeo oružje pa put ubio 5, 10, 15 osoba i tako dalje. Svako dnevno, svakoga dana. Interesantno da i Muhammed sallallahu alaihi sallam o tome govori. Ona takovu saratu hatta ljubate teđarune kerda abune i neće nastupiti svak svijeta dok se ne pojave deđali, a o deđalu ćemo posebno govoriti, kezabune, uglavnom oni su lažovi, lažovi, oni koji puno lažu, Haribu min talatine, blizu 30 će ih biti, Kulu om jednavu ennehu Rasulullah. Svaki od njih će tvrditi da je on Allahu poslanik. ولا تكون الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني مكانك. I neće nastupiti smrt svijeta dok ne dođe takav period u kojem će čovjek proći pored kabura i reći onome što je u kaburu kao što će da sam ja na tom mjestu. Molim Allah i Lešanu da nas sačuva od ovakvog iskušenja. ولا تكون الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. I neće nastupiti smrt svijeta dok, ne, dok se ne pojavi sunce sa zapada. فإذا طلعت ورآها الناس عملوا أجمعون kada se ono pojavi i ljudi ga ugledaju, svi će tada povjerovati. وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل međutim to je već period u kojem ljudima neće e, E, koristiti iman ako nisu prije toga bili vjerovali. Evo, kada da si imali hasajda ili ako nisu znači, e, imajući već iman uradili određena dobra i za zaradili određene ševape. Vora se kumu sahatu hata jeftura fikum ul ma'lum i neće nastupiti smak svijeta dok se među vama ne umnoži i metak, blagostanje, bogatstvo. Hata juhimna zađulu rabbal mare men jak velovu minhu. Tako da će čovjek žuliti i tražiti, ko će od njega uzeti metak, ko će onda podijeli metak, ali neće možda na, neće moći naći. Toliko će se i metak umnožiti. Prenos se Buharija i Muslim. E, vidimo iz ovoga hadisa da ovdje nije neki precizan vremenski slijed, da imamo ovdje nekih dobrih i lijepih nagodeštaja, a imamo nekih loših nagodeštaja da će se dešavati. Budući da ovdje nije a se da vede, to zna one koji čitaju donekle i donekle znaju o tome, donekle jednu zavu, kako i šta. Naime, ja se sjećam još perioda prije rata, kada je e, na vazovima spominjano više puta smak svijeta, predznaci smaka svijeta i navođeni ovi uglavnom loši predznaci, na osnovu toga se mogao steći dojem i mnogi su zaključili da će kako vrijeme prolazi islam biti sve slabiji i slabiji, odnosno muslimani, jer islam je čvrst, postojan je, on se ne može, ovaj, smanje, eh, ne može biti slabiji, nego da će muslimani biti sve slabiji i slabiji, sve kako dolazi vrijeme i kako se prilužava smak svijeta i da će onda najslabiji biti pred smak svijeta i da zlučuje smak svijeta. A da neće biti perioda poboljšanja, da neće biti perioda procvata islama. Međutim, to je pogrešan zračak, potpuno pogrešan zračak, u to nema nikakve sumnije, jer mi, detaljno proučavajući ove događaj koji će se desiti na osnovu ajeta hadisa, možemo sigurno zaključiti da će tu biti jedan vrlo važan period u kojem će e, islam procvati, u kojem će muslimani ići naprijed, u kojem će islam, kako se navodi u hadisima, zavladati cijelom zemljskom kuglom i u kojem će svi stanovnici zemlje biti muslimani. Ovo je zaista jedan od lijepih preznaka i vrlo je važno tu stvar zrti. Zato nije E, da to nije jedna vijest za muštruk. Da ćemo mi recimo imati to vrijeme da će ono doći u kojem će Islam zavladati čitavom zemljskom kuglom. Sad kad će to vrijeme doći, to niko ne može reći godina, ta i ta. Ali je interesantno da oni koji su pisali na ovu temu, pogotovo oni koji pišu ovih godina, kažu da je to vrijeme vrlo blizu, da se ono približilo. I o tom vremenu e, ćemo kog govoriti, počevši sa velikim preznacima smaka svijeta. Prvi od e, velikih preznaka smaka svijeta jeste pojava Mehdije. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam o Mehdiji govori na više mjesta i u više radisa, tako da nema nikakve sumnje i nikakve dreme da će se on zaista pojaviti. Evo jednog hadisa koji nam govori kako je zaista Muhammed sallallahu alaihi wa sallam znao šta će se dešavati u budućnosti, a u njemu se spominje između ostalog i Mehdi. Kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koje prenose Ahmed, Abu Dawud i Tirmizi. تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها poslanstvo će biti među vama oliko, onoliko koliko Allah Želešanuhu htjerne da bude, a zatim će ga Allah uzdići, zatim će ga Allah podići. Kada kaže poslanstvo, misli se na poslanika, na Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Znači, dok je još živ, on govori o tome da će on jednog dana otići sa ovoga svijeta, sa ovoga dunjaluka. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها zatim će nastupiti period ispravnog hilafeta, ispravnih halifa, koji će postupati po ugledu i po uzoru i po putu onako kako je to tracirao Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I taj će period potrajati onoliko koliko Allah hoće i zatim će Allah podići i taj period. Mi znamo dobro da se Ehle Sunnetska ulema slaže da je period Kulefaj Raši Luna bio od prve četvrce halifa. To je period od 30 godina nakon smrti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Šta poslije? Nakon toga, ثم تكون ملكا ملكا عاقا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعه الى شاء ان يرفعه. ذاتي كان يقول لي محمد صلى الله عليه وسلم نستوبتي فريض ناسي ونشكي بلاتي. A u drugom hadisu se kaže da će to biti period nasljedne vlasti. Uglavnom, aludira se na to da ona neće biti pravedna kao što je period, u periodu u Hrvaj vaše duna. I ona će također potrebati onoliko koliko Allah je zadešavno hoće a onda će, kada je Allah Đelšanu u taj period uzići i prestaće i taj period. A mi znamo da i dan danas imamo tu vla i taj, e, taj period e, gdje, gdje se ne biraju ljudi onako kako bi se trebali birati, ne dolaze na vlast onako kako trebaju da, bir, e, da dolaze. Pa pogotovo što u, u jednom hadisu, drugom koji govori na istu temu, se kaže da će doći period nakon ovoga nasljednog period gdje će se ljudi e, nasilnim putem ili prevratima dolaziti na vlast. Mi znamo da su u, velikim, u velikom broju zemaja danas u svijetu prevratom i dolazi na vlast. Ali, nakon ovoga perioda, ovo je posebno interesantno, kada je Muhammed sallallahu alaihi sallam, Sumna tekuru hilafetun ala min hađin nubuve. I zatim će opet nastupiti period hilafeta po uzoru na period poslanstva. To je taj hadis, jedan od mnogih hadisa, koji govore i koji obveseljavaju dušu svakog muslimana, jer nam najavljuju da će opet nastupiti period hilafeta, opet period e, islamske vladavine, period pravde, period procvata islama, period svake, e, svako, svakog hajda i svakog bređeta. To je jedna od lijepih stvari. Dosta stvari kada se govori o predznacima svaka svijeta jesu loše i loši predznaci, predznaci lošeg, ali ovo je zaista jedan lijep predznač i normalno je da se duša muhminska raduje da takve stvari čuje, ali dakle, bitno je znati da u to nema nikakve djeljene. Da će se to sigurno s Božjom pomoću desiti. E sad, kad to Allah je lišanovu najbolje zna, a u ulema je donekle približno, ne u godinama, nego od prilike shodno ovim drugim preznacima pokušala, pokušavala odgovoriti kada će se desiti. E sad, ko je Mehdi? Mehdi je čovjek koji će se pojaviti u određeno vrijeme, onda kada to Allah Hrvšanovu odredi, i koji će povesti muslimane u borbi protiv neprijatelja slava, koji će uspostaviti s Božjom pomoću hilafet, ponovno na zemlji, protiv koje će se boriti mnogi neprijatelji, prije svega jevreji, a on će uspostaviti jedno, dakle, ponovno ta hilafet, islamsko carstvo, koje će se širiti, širiti postepeno dok ne dođe do određene e, do, do određenog prostranstva koje je Allah Ilašanu je odredio, a on neće moći osvojiti čitav zemaljsku kulu, to će biti zasluga poslije Isa Ale Selam, kad Isa Ale Selam siđe. Uglavnom, kad govorimo o Mediji, treba da znamo odmah da u, u, u dolazak Mehdija vjeruju i ehli sunnije i vjeruju i šijije. Ali razlika između vjerovanja ehli sunnija i ehli ši, i šijija jeste u tome što šijije vjeruju da je to njimov 12. ima koji je živio prije hiljadu i nešto godina i koji se sakrio u jednu podzemnu prostoriju i koji živi i dan danas i ta isti čovjek od prije hiljadu nešto godina on će se pojaviti u određeno vrijeme a sad što se tiče ovoga kako će se i šta će dešavati slični su tu hadisi kod nas i kod njih, ali je ova bitna razlika i mi trebamo znati, dakle, da li je to čovjek koji će se pojaviti, roditi i pojaviti u određeno vrijeme, ili je to čovjek koji, će, koji je davno nekad ove, ovaj, bio, nestalo i dan dana živi pa će se opet pojaviti. Mi znamo da je ispravno nekada sudnetsko stanovište, dakle, da je čovjek koji će, kao i drugi ljudi, normalno, roditi se u određeno vrijeme, živjeti, ovaj, onako kako vola na odredi i kako se navodi u jednom hadisu, kaže još neko bolu lahu ti lejletin. Allah će zašaruhu će ga nadahnuti jedne noći. Allah će zašaruhu će mu dati jedne noći posebno jedno nadahnuće. E, uglavnom, Allah će zašaruhu će u određenom momentu dati da on, da on krene u tu svoju misiju, da krene u taj zadatak koji mu je određen od strane Allah će zašaruhu. Dakle, bitno je da, da, da znamo tu razliku između vjerovanja Ehle i vjerovanja Šijija. U ovoj knjizi koju smo navali, na početku stoji o mediji sljedeće. I ahiri zemani jahružu redurom i ahiri zemani. Pred kraj svijeta pojavit će se čovjek mi minehlel bejti iz porodice poslanikove sa Allahom neka sada. Ju enji dullahu bihi dine preko kojeg će Allah se zašanovu ojačati vjeru. Jemliku seba sinine. Sedam godina će on vladati sedam godina ovo je pretežno mišljenje na osnovu mnogih hadisa koji govore o periodu njegove vladavine. Najvjerovatnije da je sedam, to nije sto posto, ali najvjerovatnije da će sedam godina biti njegove vladavine. Jedna od arda, adlen, kema volja se džuren o on će napuniti zemlju pravednošću nakon što će biti prije toga, dakle ona će biti napunjena nepra, nepravdom i nepoštenjem. A kada on dođe, onda će se zemlja napuniti pravdom i poštenjem. تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط i ovo je jedan od lijepih stvari, kaže, umet, dakle muslimani, će u to vrijeme uživati blagodati kakve nikada prije nije uživao umet. Koliki će Allah za šanom dati blagodati u njegovo vrijeme. Tukriđu ardu nevataha, zemlja će masovno davati plodove, u atumtiru sema u fatraha i e, nebo će obilno davati kišu, o juatiru male, ne gajne adet. I kaže, pojavit će se takvo bogatstvo da se neće moći izgledati. Jednostavno da mu neće biti broje. Hvala Ibn Kesiri, rahimahullah. Sad on citira Ibn Kesira, poznatog mufesira, jednog od najpoznatijih mufesira koji su ikad postojali. Ti zemaniki kakunu stimaru kesiretu. U vrijeme Mehdije, kaže, bit će mnogobrojnih plodovi bit će mnogobrojno i veliko bogatstvo. Vrstu ruom za djecu razne, razne vrste povrća, voća, vrstu malu lakir i njena će biti obilan u izobinu. Vrstu sultanu tahir, sultan će biti pravi pobjednik. Vrstu dinu tahir, vjera će biti čvrsta, jaka, snažna. Vrstu adubu ragim, a neprijetan će biti ako voda slabi ponježen. Vrstu hajru enjami i dajim i hajr, općenito hajr u njegovo vrijeme će biti trajan, bit će čvrst, bit će stabilen, tako dalje. To je samo, dakle, uvodne rečenice koje se navode u ovoj knjizi, ali koje su hvatno interesantne da ih pročitam u originalu, jer nam pokušavaju dati jedan sažetak, ukratko, ili jedan uvod o tome ko je Mehdi i šta će vam biti. U svakom slučaju, Mehdi, e, da će se pojaviti, nema nikakve sumnje. Nema nikakve sumnje, jer na osnovu ovih dijela koja sam iščitavao ovome, došao sam do zaključka i našao sam tačno navedeno da 50 hadisa ima o Mehdi. 50 hadisa plus što ima još etera, dakle ono što nije hadis nego što je uh, e, izreka skava i tako dalje. Ali 50 hadisa o Mehdi ima vjerodostojni. Tako da ulema smatra i tvrdi da uh, hadisi o, o pojavi Mehdi su toliko brojni da su dostigli stepen tevatura, ali tevator ma'nevi, ne tačno lafbar, ne ovaj, po, uh, doslovce, nego po značenju da je, da je to stepen tevatura. A stepen tevatura u hadijskoj terminologiji je stepen kada se jedan hadis ili nekoliko hadisa prenose u toliko broju, toliko je temi, da nema nikakve dileme da, ovaj, da, da je to siguran i vredostan hadis da nema nikakve sumnje. Dakle, to je sigurno 100%. E, dakle, važno je navjeti da naša ulema tvrdi da e, 50 hadisa ima u mediji i da su oni postigli posti, posti e, stepen tevatora, da nema tu nikakve sumnje i da je vađib, da je obaveza muslimanima vjerovati da će se mediji pojaviti. Kad o tome govorimo, hoću da napomenem da mi, nažalost, imamo kod nas onih koji znaju ovim stvarima, ali koji pokušavaju zanijekati ove stvari. Mi to trebamo znati, trebamo biti svjesni toga. I pojavu Medije, i pojavu ovaj, i Isala i Selam ponovnu, i još neki od ovih velikih predznaka e, eh, smaka svijeta. A to je opasno. Opasno je, jer kao što reče autor u ovom dijelu, ako mi imamo jedan vjerodostojan hadis da će se nešto desiti, mi kao vjernici moramo reći se mjera na tana, slušamo i pokoravamo se, nema tu dileme. Jedan jedini ako je vjerodostan hadis, mi moramo u to vjerovati. A kamo ne ako imamo 50 vjerodostanih hadisa, i ako ti hadisi dostali stepen tevatova, dakle, nema nikakve dileme, mi moramo u to vjerovati. Ali, ono što je interesantno i na što hoću da ukažem, oni koji pokušavaju zanijekati ovo, nije to plod Bosne i naših ovamo krajeva, to je donešeno ove, ovaj, od nekih e, alima i neke uleme iz arabskog svijeta, ali onih koji su e, eh, ehlur re'i, koji su racionalisti. Ne samo ima oni koji su racionalisti i koji u nekim slučajevima, zbog raznih razloga, daju prednost razumu nego hadisima koji su razostavljeni. Nažalost, te pojave kada ima i u arabskom svijetu, a ima i ovdje kod nas. Pa ćete sretiti neke naše ljude učene u islamu, ali koji će reći da mediji se neće pojaviti. Ja sam raspravljao sa nekim ljudima takvim i vrlo interesantno kako oni olako govore o tim hadisima. Kad mu narediš jedan hadis, on kaže ima hadisa koji nisu i pa znam da ima, ali ovi jesu. Međutim, to ima teško shvatiti. Kako, kaže, ko će shvatiti da, da, da je Isa ali se nam živ i da će se on pojaviti ponovno, a nije ono zato kategoričkog dokaza u Koranu. Nije nam ako razmišlja. Međutim, taj racionalizam može biti vrlo opasan. I ovdje je opasan. Jer ovdje čovjeka odrede da vjeruje ono što nije, a da ne vjeruje ono što jeste. Da, dakle, krene dorekle u svome vjerovanju. Zato je to opasno i zato se mi trebamo držati našeg zlatnog pravila da je li jedan hadis vjerodostojeno vjerodostojno prenešan od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem mi moramo u njega vjerovati moramo u njega vjerovati ljudi ne morate odmah u startu sebe ovaj, otvoriti. A ne samo o Mendi i Saul i Senam, nego i o nekim drugim stvarima, uh, je važno znati o, ovim personalitima da ne bismo zalutali, da ne bismo skrenuli sa onoga pravoga puta. Evo neki hadisa koji govore o Mehdi. Kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koje navode Ahmed i Abu Dawud لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم da nije ostalo od dunjaluka osim samo jedan dan, la tu da zalika jaumu, taj bi dan bio produžen, Allah bi dao da se on produži, hatta ju'ate fihi ređulun minni, au min ehli bejti. Kako bi u njemu bio poslan čovjek od mene, ili, kaže Radija, ili je rekao min ehli bejti, ili od moje poroci, ali nema veze, to isto. i vati ismuhu ismi o ismu ebihi isme ebi. Čije će e, ime biti kao i moje ime, a čije će ime oca biti kao ime i oca. E u ovome radiju se navodi tačno kako se zvati. Mehdi, e, Mehdi znači nešto kao preporoditelj, nešto kao koji će ponovno dići, ponovno ovaj, doni, e, obnoviti uputu i tako dalje. I to je nadimak. A njegovo pravo će ime, ime, ime biti, dakle, Mohamed, sin Abdullah, kao što je i naš poslanik, sallallahu alaihi sallam. Jemra ul arda fistar na adren kema huliat zulmen wa džuren. On će napuniti zemlju uh, pravdom i poštenjem nakon što je bila napunjena uh, nasilništvom i nepravdom. Dakle, pre njegovo vrijeme i pred njegovo kadio će biti napunjena zemlja nasilništvom i nepravdom. A mi znamo i danas evo u svijetu vidimo da u velikoj većini svijeta vlada onaj koji je jači i vlada zakon jači, ne vlada zakon pravde, nego zakon jači. I počesto to bude zakon nepravde. Evo, kao što smo vidjeli skoro, recimo, sad, ovaj, e, Amerika, što je napala e, Sudan, tvornicu lijekova i što je napala Afganistan. Dakle, nema nikakve dileme, nema nikakve sumnje da je to u stvari terorizam. Samo zavisi kako pogleda i da li to neko vidi. Ali, čitajući ove mnoge komentare, naše današnje oleme, svi se oni slažu da je to u stvari terorizam. Samo terorizam, kad dolazi iz najjače zemlje u svijetu, onda se malo ko usudi reći da je to terorizam i hoće će nju kartiti. Ali to se dešava uglavnom, dakle, nepravda i nasilje i nepoštenje u dobroj mjeri vladaju već ovim svijetom.